Govorili smo prošlom druženju o tejemumu. I tu smo stali i došli smo do hadisa Amara ibn Jasira u kome kaže بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في السعيد كما تتمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تكون بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه كاج عمار بن ياسر poslao me je poslanik sallallahu alaihi wasallam da obavim jednu potrebu za njega, pa sam se ođunupio na tome putu, pa nisam mogao naći vode, pa sam se prevrtao po zemlji kao što se prevrće deva. Potom sam došao kod poslanika sallallahu alejhi i spomenuo šta se desilo. Pa je rekao: "Bilo ti je dovoljno da učiniš ovako sa svojim rukama." Potom je udario sa svojim znači rukama o zemlju jedan put potrao lijevom desnu spoljašnji dio svojih šaka i lice. Jasno je zbog čega je autor ovaj hadis stavio poglede tejemuma. Jer govori znači o svojstvima tejemuma i spomenut ćemo kasnije da je ovo najprecizniji hadis što se tiče tejemuma najprecizniji hadis što se tiče demo. Kao što je hadis umu apije osnova, temelj za kupanje mrtvaca. Tako isto je ovaj hadis temelj za temu. Ravija hadisa Ammar ibn Yasir, on je ashab, sin ashaba. Ammar ibn Jasir, ibn Amir ibn Malik, Al-Abesi, Ebol Jakavan, Meula Beli Mahzum. Njegova majka zvala se Sumeija i bila je ashabika ili sahabika. Otac mu je bio kažnjavan u Meki ili bio je mučen. Pa je prolazio pored njih poslanik sallallahu alaihi ve i govorio sabran ale jasir fe inne komul dženne strpite se o porodico Jasirova vaša konačnica je u džennetu kaže ših Albani da je ova predaja ispravna vidimo da poslanik sallallahu alejhi u Mekke nije znači mogao da pomogne ashabima. Vidi da su njegovi sledbenici mučeni i oporučuje im sabr. Ništa im drugo nije mogao oporučiti nego sabr, ali sabr koji ih vodi izravno u džennet. Njegova majka Sumeja je prvi šehid žena u islamu. Došao je Ebu Džehl i probao koplje kroz njenu stidno mjesto. I tako je ubio. Pa je Islam, znači, tada prvi put se sveo sa ženom šehidom. No, međutim, mi smo spominjali kako je Ebu Džehl završio. Da su ga ubila dva dječaka. Da su ga ubili Muaz ibn Amr i Muaz ibn Afra. Dva dječaka, momčuljka su ga ubila. Pa je to bila njemu kazna od Allaha te barek na dunjaluku, a ahiretska kazna je bolnija kada bi oni to znali. Kaže se za Amara ibn Jasira da je on jedini ashab čiji su roditelji primili islam u Mekke. Da su znači oba dva roditelja od jednoga ashaba primila islam u Mekke, to je bio samo on. Vidimo znači kada je došao islam da su ljudi ulazili u islam, ali roditelj neće. Ili uđe jedan, a neće drugi. I u ovome u sigurno nama je pouka. Da čovjek kada poziva roditelja i roditelj neće da se dozove i nakon toga stramputicom hodi, ne treba čovjek da se žalosti. Pa oni koji su bili bolji od nas, imali su takvih problema. Pa od svih ashaba jednom samo ashabu oba dva roditelja primila islam u Mekke. A za Hulefaj se kaže da je samo od Ebu Bekra da su oba dva roditelja otac i majka da su bili muslimani. Što ukazuje znači da se susretali oni koji su bili bolji od nas sa tim problemima. Prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam 62 hadisa, dva su kod Buharija i kod muslima, tri kod Buharija nisu kod muslima, jedan kod muslima nije kod Buharija bio je jedan od sedmerice koji su javno ispoljavali svoj islam, pa su svi bili kažnjavani osim Ebu Bekra. Samo Ebu Bekra nisu mogli korešija kažnjavati zbog njegovog plemena. Njegov narod štitio i tada je bilo, koga si imao iza leđa, tako ti je i bilo. Pa Ebu Bekra nisu mogli ništa dok su druge kažnjavali. Obavio je dvije hidžre i klanjao prema dvije kible. Rahimehullah, radije anhu, neki smatraju da nije obavio hijđu u Habešu. Zbog njega je objavljena ajet u kome Allah te barake Allah kaže Illa men ukrihe wa kalbuhu bil iman Osim onih koji budu prisiljeni, a njihovo srce ili njihova srca su smirena u islamu. Osim onoga ko bude prisiljen, a njegovo srce biva smireno u islamu. I mu su složni da je ovaj ajet objavljen zbog njega jer su ga mučili i tražili da govori pogrdno o poslaniku sallallahu alaihi selleme pa bi kazao, pa bi došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi selleme i rekao šta je bilo, pa kaže, a kako nalaziš svoje srce? Kaže, Allahov Poslaniče, Boga mi čvrsto u islamu, ali sam bio prisilen. Pa kaže, in adu ud. Ako se oni vrate, pa ponovo budu tražiti, i ti se vrati, pa ponovo priča. Jer je srce ostalo čvrsto u imanu, pa je čovjeku dozvoljeno i jedno od opravdanja čovjek, da čovjek počini kufr i nevjersko jeste el ikrah, a to je prisila. Da ga neko prisili znači da počini djelo nevjerstva. Jer govoriti pogrdno o poslaniku sallallahu je nevjerstvo. Pa je on to izgovorio zato što je bio prisiljen. I ta prisila mora biti znači da čovjek prijeti nekom teškom kaznom, ubistvom ili mučenjem ili otkidanjem dijelova tijela ili da će ga e, u tamnicu baciti dugi niz godina i nešto znači da bude veće. Ne da čovjek kaže ako ne budeš dobit ćeš šamar i sliša tome. Znači zbog te stvari nije dozvoljeno čovjek da to uradi. Nego znači ono što je prisila u smislu riječi da se čovjek znači nam se veće, veće štete. Bio je na bici na Jemami i poslanik sallallahu alejhi ve je pobratio između njega i Huzeifa i Guljemana. I on je jedan od onih koji su gradili prvi mjeseče do islamu, do Kuba, prenosi Enes ibn Malik da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Selasetun teštapul džennetu Alijun o selman po Ammar Trojice se poželio džennet Trojice se poželio džennet Jedva čeka da dođu Alija i Selman i Ammar I kaže za upredaju Hakim i Zehebi i šeha Albani da je I kaže poslanik sallallahu alaihi ve za njega dobro došao dobri od dobroga i kaže za njega da je ispunjen sav imanom u predaji koju bideže Ibn Mađe i drugi i kaže Ibn Hađaru Petul Bariju da je vjerodostojna, da je ispunjen imanom i kaže poslanik sallallahu alaihi sallam za njega u predaji koju bideže vam Ahmedi koja je vjerodostojna po ocjeni Hakima i Zehebija i Ibn Hibbana prije toga Uahtedu bihedi Ammar i držite se Ammarove upute držite se njegove upute i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u drugoj predaji koju je Hakim koja je isto vjerodostojna kaže men abghada ammaran abghadahu Allah wa men adahu adahu Allah ko mrzi Ammara Allah njega mrzio a ko je neprijatelj Ammaru Allah je njegov neprijatelj Biliš ibn Sad je Ebu Nuaim u Hilije sa ispravnim lancem prenosilaca od Hababa Kaže, došao sam jednoga dana kod Omara, pa je Omar rekao Hababu i Lavetu, kaže, niko nije preći od tebe za ovo mjesto od, da sjedi pored mene, znači ovdje, od, osim Ammar. Misleći da je Ammar više mučen nego Habab ibn Pa je zavrnuo Habab ibn svoju odjeću da mu pokaže leđa koja su sva bila sana od mučenja jer su upalili vatru jednog dana i bacili ga na vatru i pritisli ga dok on nije svojim tijelom ugasio tu vatru. Pa kaže tako mi je Allah, Allah poslaniče, nije ti o Omer, nije on više mučen od mene. Ali bez obzira bio ovaj ili ovaj što ukazuje da su oni jedan od dvojice, da je on jedan od dvojice koji je najviše mučen, znači u paganstvu, jeli nakon islama e, od pagana. I vidiš ima Ahmed u svome djelu podajnu sahabe od Aisha radijallahu ta'ala da je kazala Amar je ispunjen imanom od glave do pete. Amar je ispunjen imanom od glave do pete. Sa ispravnim senedom, jel? I Bilež Ibn Sad, ispomnio u predaju Zahebi u svom djelu Sijeru Alaminu Bela, od Ibn Omera da je rekao, kaže, vidio sam Amara na bitci na jemami, popio se na jedno drvo i viče, o muslimani, ja mašar al muslimin, a min al dženneti teferun, kaže, o skupio muslimana za kaže pa se borite sa mnom. Poziva, znači će ljude na borbu i kaže gledao sam, kaže, kako kaže sa svoje lijeve i desne strane ubija neprijatelja, žestoko se bori, a kaže njegovo uho drži se samo na koži. mu uho i samo se na koži drži i kaže vidim ga kako leta uho lijevo desno, a kaže on se bori i poziva i postiče ljude na borbu. Ovo su odlike sigurno Amar ibn Jasira i brojne se druge spominju u vjerodostojnim hadisima Malo ljudi možda zna za ovoga ashaba, a vidimo šta je o njemu govorio poslanik sallallahu i što su govorili drugi ashabi, vidimo kakve odlike ima. Jer braćo nije isti onaj koji je u Mekki poveo eh, džihad eh, sabra protiv Kurejšija i onaj koji je sam nakon toga primio. Halid ibn al-Walid jednoga dana porječkao se sa Abdurrahmanom ibn Aufom, kako bi Ibn s sahihu. Pa ga je uvijedio Halid Uvrijedio Abdurrahmana. Pa mu kaže poslanik sallallahu obraća se Halid i kaže Ja Halid, la te subbu ashabi, فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيب Kaže, o Halide, nemojte vrijeđati moje ashabe. Tako mi Allaha da neko od vas izdvaja, da izdvoji koliko brdo uhud zlata, ne bi dostigao ni dio onoga što je on izdvojio, niti pola toga. Allahu poslanik sallallahu se obraća Halidu i kaže Halide nemoj to raditi. Isukana Allahova sablja ne smije vrijeđati ashaba i kao da Allahu poslanik sallallahu kaže o Halide gdje si ti bio? Abdurrahman je od prvaka koji su ponijeli teret Islama ponijeli teret Islama gdje? U Mekke. Kad ga je najteže bilo nositi. on ga je nosio. I on je jedan od deseterice koji, ima obradovan džen, koji su obradovani sa džennetom. I gdje si ti tada bio Halide? Ti si tada borio se protiv muslimana. Ti si tada ubio muslimana. Ti jesi isukana sablja, ti jesi prva i od prvaka muslimana, ali gdje si ti o Halid od I ne može se nikada isporediti Halid i Abdurrahman. To je nemoguće. Iako su svi ashabi, svima pripada džennet i svima pripada dobro. Pa je amar od prvih koji su ponijeli teret daveta i rekao je za njega poslanik sallallahu alaihi sallam u vjerodostojnim hadisma koji su dostavili čak stepen mutavatira kaže mu Allahov poslanik teško ti se sine Sumejin taktulu kel etul bagije ubiće te nasilnička skupina teško ti se sine Jasirov, jer sine Sumejin, ubit ćete nasilnička skupina. I ubio ga je Ebu al-đuheni, bacio, je, bacio je koplje na njega i probao ga kada je imao 93 ili 94 godine. I to se desilo 37. hiđarske godine. Pa je ubijen od strane skupine koja je učinila pristup. Koja je to skupina? To je skupina najčasnije Allahovi robova, na čelu sa Muavijom, radijallahu ta'ala anhu imamom i halifom ovoga ummeta, dženetlijom, inša Allahu Teala. No međutim, Alija je bio bliži istini. Alija je bio po ehlu sunetu bliži istini, iako je Muavija štihadio, i ne sumnjamo nimalo da Muavija ima nagradu za svoju štihade, ima jednu nagradu. Ali je Alija bio bliži istini. Ima brojne odlike, dovoljno to što ga je Omer izabrao da bude namjesnik u Kufi da im bude se kufi i bili su stranici kufe zadovoljni sa Amarom, da je Allah te barak i otala zadovoljan sa njim do sudnjeg dana. Kaže, telem eđidil pa nisam mogao naći vode nakon što sam se ođunupio, nisam mogao naći vode. Šta nam je dokaz o ovome? Ko zna? Bravo. Treba tražiti vodu. Znači, ja nisam našao vodu. On je znači šta tražio, jer ne može čovjek reći koji nije tražio, nisam našao vode, pa nisi tražio. Dok kaže nisam našao vode, znači dužen si da je tražiš. Pogledajte znači kako se može razumijevati iz hadisa, određene stvari lahko poslanik bi rekao, pa dobro što se patio, što si tražio, opet nisi morao tražiti. Kone što je prolazio poljem, kaže svome šehu, kaže, šit, kaže, naišao sam pored jedne žene i kaže, ona radila na polju i kaže, malo sam, kaže, razgovarao, htio sam, kaže, muta brak da skopim sa njom tu na brzinu, no međutim, kaže, kopšao sam, kaže, da ona ima muža. Kaže, molim me te a kaže, što si provjeravao? Što si ti kopao po tome? Nisi imao provjeravati. Tvoje je bilo da napraviš, skopiš brak. Brak batil. Što si? Pa Allahov poslanik kazao bi, znači, ovdje, zbog čega stražio, ali nije mu osudio, što znači da je traženje vode legitimno i da to treba biti. U hadisu isto tako dokaz da čovjek treba ili da je propisano legitimno da se uzima tejemum kada je čovjek džunup. I to je mišljenje izrazite većine islamskih učenjaka i tu nema posebnih razilaženja. Da se može tejemum uzeti kako od dženabeta, tako od hadeca ili kad čovjek nema abdesta. Pa bi znači tejemom gledio i za ku, kao kupanje i kao uzimanje kao uzimanje abdesta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi je Budavud i Tirmizi Nesai, smatra ga Tirmizi ispravni Ibn Hibban i Hakim, i on je hadis vjerodostojan. Es-sa'idu tajibu vadu'u l-mu'mini au il muslimi wa in lam yajid al-ma'a sinin Zemlja je čistoća za čovjeka, tamo ne našao vode deset godina. Tama ne našao vode deset godina. A kaže, kada nađe vode, neka onda se očisti sa vodom. U ome hadisu je dokaz da čovjek koji uzme temu i nakon toga nađe vodu, dužan je što da uradi? Da se ili okupa ili uzme abdest, shodno razlogu zbog koga je uzimao temu i ne vrijedi mu nakon toga. Pa dolazak braćo vode kvari tejemum u ovome slučaju. Čovjek tejemum uzeo sve i stao za namaz, na namaz da nas zanijeti, kad vidi da čovjek gura gure vode našo negdje. Mora prestati, ne smije donijeti tekvira, jer gotovo dok je vidio tu vodu, pokvarno mu je ili gusom. No međutim da čovjek završi namaz, tada ne mora šta? ne mora ga obnavljati. Jer je taj ibadet prošao, došao je posle namaza. Gdje se spor vodi veći? Spor se vodi veći da je to u toku namaza. Čovjek kaže Allah Ekber je klanio prvi rekat i onda čovjek ide viče evo vode, alhamdulillah, našla se voda. E tu se vodi spor, da li mora prekinuti, da li mu kvari, ne kvari, u svakom slučaju možda bi jače mišljenje bilo, Allah najbolje zna da ne kvari, da će čovjek nastaviti. čovjek nastaviti svoj ibadet. Allah žalom kaže Voda tubtilu, a'malakum, i nemojte svoje djela kvariti. Čovjek je počeo sa namazom, kada je počeo nije imao vode i može nakon toga nastaviti. A ako prekine i abdesti i nastavi, inša neće biti smet. U ome hadisu je isto dokaz da da se udara sa rukama u zemlju. I kažu neki islamski učenjaci da se ovo odnosi na zemlju kada ne bi prašina došla do ruku, Znači ima prašine, ali je u zemlji. Pa onda čovjek udari tako da prašina dođe do ruku. Jer smo spominjali, sjećate se da smo spominjali u prošlom predavanju, da li mora biti zemlja s prašinom ili bez prašine. Da li mora biti, znači mora samo zemlja ili može sve što je na površini zemlje. O tome smo govorili podobno i spomenuli smo da je mišljenje hanefijski i malikijski pravnika, ali tako, da kažu može što je na površini zemlje, dok šafi i hambeli imaju suprotno mišljenje. Kažu samo zemlja, čak neki to ograničavaju da zemlja koja ima šta u sebi, prašinu. Samo takva zemlja. U svakom slučaju, mi smo govorili o prioritetnim mišljenju što se toga pitanja tiče. Ovdje kažu kada je Allahov poslanik udario, kažu vjerojatno je bila prašina ispod, pa tako da bi prašina pri udarcu znači došla na ruki. I kažu ako će prašina doći do ruku bez udara, onda neće se udara. Znači ako je prašina na površini, onda samo dotakne i digne se. Znači nema potrebe znači da se udara. Jer ovdje kaže bar ne udario je znači jedan put od zemlje. U ome hadisu je isto dokaz učenjacima koji kažu da se pri tejemumu udara samo jedan put o zemlju. Znači da se samo pri jedan udari o zemlju pri I to je mišljenje odabro Rafijaj, dok imam i kaže da se udara dva puta. Mišljenje da se jedan put udara, to je mišljenje Alfa, Mekhula, Šabija, Ibn Musaiba, Nahaja, Rauzaja, Imama Ahmeda, Ishaka i drugi. Druga skupina učenjaka kažu za tejemum se udara dva puta. I ovo je Ibnul Munzira i spominje ga u stvari Ibnul Munzir ga spominje od Alije, od Ibnu Omara, od Hasan al-Basrija, i od Salima, i od Malika, od Seurija, od Ashabu Ra'i. Ko je to Ashabu Ra'i? Sredbenici mišljenja. Ko je to? kažemo sredbenici mišljenja, to je Hanefijska pravna škola. Oni se zovu Ashabu Ra'i. Tako se oni zovu Ashabu Ra'i. I Abdelaziz Ibn Selene i drugi. I ovo je šafijino mišljenje po jednom rivajetu. I kažu neki učenjaci da je ovo stav većine pravnika, da se udara koliko? Dva puta. Dva puta Kod Malika je poznato ako jedan put udari i potari da ne mora, znači da ne mora obnavljati tejemu. Neki su kazali da mora udariti tri puta, jedan put za lice, dva put za ruke, da je lijepo. Neki kažu da mora i treći kažu da mora udariti četiri puta. To je sve čudna mišljenja, iznimna mišljenja. Znači iznimna mišljenja. Tri udarca nikakve osnove nemaju. To je bez ikakve sumnje bapir. Nema nikakve znači osnove. A četiri pogotovo. Četiri pogotovo nikakve osnove nemaju. I to je mišljenje iznimnih učenjaka. U ome hadisu je dokaz da nije dozvoljeno čovjeku da potire išta dugo osim lice i ruke. A dok se ruke potiru vidjet ćemo. Nije ispravno čovjeku kada uzima jednom da potire više puta. Kao što radi kod abdesta. Kaže šehr sami imate ime u svojim petvama u 21. tomu, i u svom u prvom tomu, kažu nije legitimno potiranje dijelova tijela koji se potiraju pri tejemumu više puta kao što se to čini pri abdestu. Jer kod abdesta je jasno zbog čega pereš tri puta, zato što tu imaš dodatak čistoće, jel tako? Postiže se veća čistoća time. međutim, ne znam koliko da potireš sa zemljom, znači nema tu veće čistoće. Jer je ovaj vid čistoće, čistoća je znači ovaj koja bi se možda moglo uzeti da je i simbolične, znači i simbolične prirode. Tako da znači nema posebno, znači nema posebnog vida e, ili nema posebnog ovaj efekta ako bi čovjek potirao više puta. Za razliku od pranja vodom. I ome hadisu je dokaz da se pri tejemu potiru samo šake. Samo šake do zglobova. Što ja sam spomenuo znači u ome hadisu. Jer je rekao poslanik sa osanem innema kane je ptik. Innema u arapskom je ograničenje. Kaže se, to je elhasa, ograničava. Innema. Innema bu'istu li utemmime na hlak, Ja sam poslan samo da upotpunim ahlak ljudi. Pa je ovdje zbog vrijednosti ahlaka Allahov poslanik sa osvrame rekao ograničio to na ahlak. Jer čovjek koji ima ahlak sigurno da neće moći odbiti istine znači kojom je, koja mu se prezentira. I ovaj sam Apa, Mekhula, Rauzaje, Ahmeda, Ishaka i drugi. Znači da se potiru samo šake. Samo šake da se potiru. Poznato u šafijskoj pravnoj školi jeste da se potire do lakata. I to je mišljenje mama Malika i to je mišljenje Buhanite, I to je mišljenje većine uleme. Većina uleme kaže da se potire do do lakata. Yes. Spominje malo od Zuhrija da je smatrao da treba potirati do pazuha. Sve znači do ramena. Da sve to treba potirati. Kaže imam neovino, međutim, kaže ne vjerujem da je ova predaja ispravna od imama Ezuhrija. I Šihaba zuhri poznati muhaddis, kaže se za njega da je bio medresa hadisa, da je bio škola hadisa, sam on, Rahimahullah. Kaže Imam al u ulema je složna da ne treba potirati ono što je iznad čega? Lakata. Dole ispod lakata vodi se spor. Da li podlak se treba potirati ili ne? No međutim što se tiče iznad lakata kaže da treba po konsensu. Osim je od Zuhrija koja po, svom, po svoj prilici, po svemu sudeći nije šta nije ispravno, nije potvrđena, nije potvrđena od njega. Navodi autor knjige Šrku Ahkjan Abdel Haq da je jedan manjinski dio Leme smatrao da čovjek koji se uzma temom radi abdesta potire samo šta? Šake. A čovjek koji se uzma temum radi džunupluka potire do, do ramena. No, međutim, i to više nema, nema osnove. Kaže Imam El što se tiče hadisa Ammara i Jasira, o kome govorimo, kaže on je jači od hadisa koji govore o potiranju podlaktica. Kao hadis. On je jači o potiranju, znači, od hadisa koji govore o potiranju podlaktica. Navodi se, iako kaže da je hadis o potiranju podlaktica dobar, zato što ima više puteva. Zato što ima više puteva. Navodi se od poslanika, sallallahu sveme, da je rekao, od džabira da je rekao da temu ima dva udarca, da se dva puta udara jedan za ruke do lakata, a drugi za lice. No, međutim, oko ovih predaja islamski su pričali, govorili, preneseno je od Ibnu Omara vjerodostojnim putima da je tako radio. Ibnu Omar da je tako radio. No, međutim, od poslanika sa osam nema islami rivajta. Pogledajte šta kaže Ibnu Hadžar u Fethul Bariju, prvom tomu na 444. stranici, a on je imam umeta braće, za hadis. Ibnu Hadžar, kad se spomene u hadiskoj nauci, to vam je plafon. To je imam kakav nakon njega nije došao. Kakav nakon njega nije došao, rahimahullahu ta'ala. Kaže, što se tiče hadisa koji opisuju svojstva poslanikovog sallallahu sallam tejemuma, nije ispravan osim hadis Ebu Džuhejma i Ammara. Oni su ispravni bez razilaženja. A što se tiče, kaže drugih hadisa, ili su slabi, ili se u nama spori da li su od postupaka Allahog poslanika ili od postupaka ashaba. I kaže, ispravno je da 100% ashaba, da nisu postupca Allahog poslanika. Pa znači imamo hadis Ebu Džuhejma i imamo hadis Amara i Jasira. Hadis Ebu Džuhejma šta spominje? On spominje potiranje ruku. A ruka u arapskom jeziku obuhvata od prsta, od vrha srednjeg prsta do ramena. Sve to ruka. Pa može i za šaku da je ruka, za podlakcu je ruka, za nadlak, sve to ruka. Pa hadis Ebu Džuhajma nije šta? precizirao. Pa je došao hadis Amara ibn Jasra u kome kaže potrao je svoje šta? Šake. Pa je ovaj hadis Ebu hema opći, a hadis Amara je šta? Poseban. Pa ovaj opći podliježe posebnom ili posebni sudi općeni. Ovo je znači ovaj, ovo je jako, riječ znači jako ali ovdje dolazi do trđiha, do odabira preferirajućeg mišljenja. Kako da ti sad kažeš da jedna skupina leme nije u pravu? Znači, to nisu male stvari. Da ti kažeš da imame buhanite i malih i Šafija nisu u pravu. Primjer radi. To su riječi teške. Ko I kad, kad ih govoriš, moraš imati riječi nekoga koji je bio na većem stepenu od njih po A čije su to riječi? Prvenstveno poslanika sa i nakon toga eventualna ashaba, ali prvenstveno da kažeš ja mogu kazati da je Buhanife nije bio eventualno u pravu zato što su riječi Allahov poslanika preče. A ne možeš drugačije. Ne možeš čovjek svojim kazati zato što ja kažem tako nije Buhanife bio u pravu. Pa znači ako je Allahov poslanik rekao ovdje ili potirao, kaže potirao Ebu Džuhajim, kaže potirao je po rukama, ne znamo dokle, došao hadis Amara, kaže Amare trebao si uraditi ovako i potrao svoje lice i potrao svoje šakru. E onda je to argument, znači, onda je to argument jas. I ono što pojačava predaju potiranja po šakama, jeste to što je Ammar ibn Jasir nakon smrti poslanika s.a.v. izdavao petvu da se pri tejemu potiru samo šta? Šak. A on je pitao, kaže on posljednje, ja sam se prevrtao po prašini kao što se prevrće deva. Pa mu kaže, nisi sebao, nego sebao uratio ovako i pokazao mu udario svojim rukama i potrao lice i potrao šta? šake. Pa je on najbolje razumio cilj iz čega? Iz hadisa. Jer drugi ashabi to možda prenose. A Amar je to vidio Allahov poslanika, znači vidio praktično, nije rekao dovoljno ti je bilo da udariš sa svojim rukama i da potreš lice i šake. Možda bi tu čovjek mogao šta da? Da, zamijeni, da pobrka. No međutim, kada, kada mu je pokazao kako se udara i šta se radi, onda to čovjek teže zaboravio braće. I spomenut ćemo kasnije da je u tome odlika, da se nekad praktično nešto pokaže. Zato kažu neka olema kad dođe ravija da i, pazite ovo, došao raj, ravija koji ima slabo pamćenje. Ali kaže, vidio sam Ibnu Omera da se abdesti pa je oprao tako i tako i tako. Vidio sam ga, pazite. Da je rekao, čuo sam od njega, postoji mogućnost da zaboravi da promijeni, postoji. Ali kad kaže, vidio sam ga, to se lahko šta, ne zaboravlja. Jer vidjenje je nešto drugo od slušanja. Zar nije poslanik sa rekao, nije isto čuti, lecer haberu kel nije isto čuti i vidjeti. Musa ali kada je ošao Allahu Žešanu na, na dobio je ploče i Allah mu rekao što je uradio Samiri. On je uzio ploče i vratio se. Kad je vidio tele, bacio ploče. Pa kaže poslanik sa nije isto čuti, on je čuo od koga? Za Allaha te Nema nakon toga šta potrebno da provjerava što je stvar jasna kod dan, što njemu kao poslaniku, ali braćo, ipak kad čovjek vidi, zašto Ibrahim a.s. kaže Rabbi erini kejfe tuhin meuta. Gospodar moj, pokaži mi kako oživljavaš mrtve. Ma, nije Ibrahim a.s. sumnjao, ni, ni, ni koliko zrno rušite, ali kaže, de mi pokaži kako, kaže, a, Kaže, vjerujem, je ne na vjerujem, ali da mi se srce smiri, da vidim kakvoću toga. Tako isto, znači i ovdje, kada ravija nešto vidi, gotovo. To je, to je presuda svemu, znači to sigurno ostaje to teško, čovjek zaboravi, znači, jer ja mogu zaboraviti šta je neko braćo rekao. To lahko zaboravim. Ali šta je neko uradio, ta slika ostaje u glavi i teško se znači i teško se briše. Kaže Imam Al-Hattabi ograničavanje, potiranje šaka pri tejemumu je, kaže, jače što se tiče rivajeta. Shodno rivajetima i predajama, kaže, to je jače. A kaže, potiranje do lakta odgovara više nekakvim općim šarijetskim pravilima. Jesu ove riječi ispravni? Nisu. Ne mogu biti ispravni. Kaže, potiranje šaka je jače što se tiče čega? Rivajeta, argumenata. A potiranje do lakata odgovara više pravilima. Pa dobro, ta šarijetska pravila, odakle su uzeti? Iz sunneta, iz ajeta, iz hadisa. Pa da kažeš da nešto odgovara, znači sunnet ne odgovara općim širijetskim pravilima. Ne možeš tako kazati. Odgovara općim širijetskim pravilima ono što je bliže čemu? Sunnetu argumentima. Da postoji razreženje, postoji. Ali riječi da je, da je to preče shodno nekakvim općim pravilima nisu baš na svom mjestu, nisu potpuno precizne. Preče je ono što je, kako kažu za sipati Allahove kad govore za svojstva. Kažu, Mesed selefaj eslem. Mezhebu selefi eslem. O mezhebu halefi ahkem. Pazite. Vi znate da kod nas, kod jehu sunneta, kad kažem Allahova ruka, na što mislimo? Na milost? I na ruku? Na ruku. Mislimo na, da Allah žalu ima ruku. Kakva je ruka, ne znamo. Imamo učenjaka koji kažu da je to milost. Tako ga tumače. Da je to milost, da je to rahmet i tako dalje. Da je snaga i slično tome. Pa kažu sada neki govore o dva mišljenja. Jer selef, to je konsensus selefa da je to ruka. A mi ne znamo svojstvo. Oni kažu, mezheb selefa je eslem. Kako eslem? Eslemtu. To je znači prepustio se dokazima, argumentima. A kaže mezheb halefa kasnijih generacija koji su iskrivili to tumačenje, kažu da je ahkem, da je mudriji. Pa mi kažemo ono što je eslem, to je mudrije ono što je došlo u argumentima i na čemu je bio selef, to je mudrije. Ne može biti nikako selef na jednom, halef na drugom i da halef bude u pravu. To je nemoguće. To je nemoguće. Tako i se ovdje kažemo, ono što je jače shodno argumentima, to je, to više odgovara šerijetskim, općim šerijetskim pravilima. Mi znamo, na, oni kada su govorili zbog čega potiremo do lakata, pa zato što i penemo toga da peremo prijavnosti. Jasno, s te strane jeste, ali imamo tekst. Preče bi ovdje bilo da je, da je bilo kazati potiranje ruku je jače što tiče argumenata, ali imaju drugi argument koji ukazuju da se može potirati do lokata. Kažemo jest tako je. Postoje argumenti koji ukazuju, no međutim, da kažem opća šerijatska pravila, ne, oni se uzmaju za vjerozostojni hadis. Jeste. U ovome hadisu isto tako dokaz, braćo, kada neko pošalje nekoga ili kada te neko pošalje da mu učiniš određenu stvar, da je ne govoriš ljudima. Ibn šta kaže od Ammar ibn Jasir? Poslao me da od, uradim neku potrebu za njega. Ima neku potrebu da to Mi ne znamo kakva je ta potreba. Što vas to zanima? Poslao me da izvidim gdje je neprijatelj, poslao me da donesem pismo. Pot... Što za nas nema nikakve, šta, praktične, nema praktičnog značaja. Pa zato nam nije to htio govoriti. Nemate li potrebe, ja ću vam kazati što se desilo da vas naučim propis. Pa nije znači govorio zbog kakve potrebe ga je poslao poslanik sallallahu alaihi wa samo. Neki učenjaci iz ovoga hadisa uzimaju dokaz da čovjek koji ičtihadi pa nakon toga mu se pokaže da, da nije pogodio da ne treba ponavljati. Da ne treba šta? Ponavljati i badati. To jeste u nekim slučajevima, no međutim u nekim slučajevima nije. U nekim slučajevima nije. U ovome hadisu je dokaz da je čovjek mogao Haditi kada je poslanica sa bio u, njegovo vrijeme, ali i sa ako on nije bio tu. Da čovjek može, da čovjek može ištihaditi. I po više imamo nekoliko stavova da je dozvoljeno zbog ove priče Amar ibn Jasira, drugi kažu nije dozvoljeno nikako i treći kažu dozvoljeno je ako je Allahov poslanik odsutan, a nije dozvoljeno ako je prisutan. Ako je tu, nije dozvoljeno ako je prisutan. U svakom slučaju ispravno je da je dozvoljeno ištihad u vrijeme poslanika Allahov i da je to bilo dozvoljeno sahabima. U ovome hadisu je dokaz ili e, ne, općenito propis je e, da uzimanje, govorili smo jučer da je redoslijed pri uzimanju sa šta? Vađib. Da je to vađib. No međutim, redoslijed pri uzimanju tejemuma, pri uzimanju nije vađib. Kod temuma nije vađib. Šta se prvo potire kod uzimanja tejemuma? Lice. Pa onda šak. Ako bi čovjek potrao prvo šake pa lice, bi mu temu bio ispravan? Bi bio bi mu temom ispravan. Navodi se u predaji da je poslanik sallallahu alejhi ve predaji koja je kod Buharije da je udario poslanik sallallahu alejhi znači o zemlju, potom je puhnuo svoje ruke, potom je potrao spoljašnje dijelove šaka, znači lijevom desnu, a desnom lijevu, i nakon toga potrao svoje lice. Pa je potrao šta šake prije lice. I govorili smo kada Allah ženu kaže, kada smo govorili, temsahu bi uđuhikum wa idikum i potarite, temsahu bi uđuhikum wa idikum minhu i potarite po svojim licima i po svojim rukama. Ue, veznik wow, jučer smo govorili da niti rezultira redoslijedom, niti rezultira znači onim takibom ili da se čini jedna stvar za druge neposredno nego znači može biti razmaknuto i može biti redoslijed promjena Pa kažu, ajte je došao takav, Allahu poslanik postoji, predaje da je šta? Nekada na drugi način uzmoju temu, pa kažu nije obaveza. Za razliku od Abdesa gdje smo kazali da nije Allahu poslanik šta mijenjao, redoslijed nikada, nego da abdesio na način kako je to došlo u, jeli, u Kur'anu. U ome hadisu je dokaz da čovjek koji uradi ono što se traži od njega i doda na to, da će mu biti ispravno. Ammar je trebao da potre šta? Lice i šake. A on je prevrtao se sav po prašini. Pa je došao i na šake i na lice, ali tako. Pa je znači uradio ono što je trebao i dodao više od toga. Tako da to bit će ispravno. Iako je preče bilo ograničiti na ovo. Imamo, na primjer, kao pitanje, čovjek treba abdest i ode u gusulis. On je uradio ono što treba i više od toga. Nekad je to više ispravno i pohvalno kao u ovome slučaju, abdesta i gusula, jer gusula je bolji od abdesta, a nekada nije. Recimo, pitanje imuma nije. Ili čovjek kolje životinju i treba da joj presjeće ono što je došlo u šariju da treba presjeći. Znači, dvije ove vijene sa sa strana, i e, e, dušnik i grkan I on presjeće, presjeće cijelu glavu. Oni kažu od viška glava ne boli. Nekada glava je jako boli od viška. Pa je ovdje pogrešno učinjeno meso je ispravno ako Bog da. Šal da neće biti. Jer on je presko ono što treba presjeći. međutim, da je ostavio vezu između mozga i srca, to bi bilo šta? To bi bilo preče. I zato je došao u hadisu, rekao je Allahom poslanik, to je sjeći cijelu glavu. Nego nije tako kazao, sallallahu alaihi Pa ponekad, znači, taj dodatak ima utjecaja, ponekad je pogrdan, ponekad je, ponekad je i haram. Zabranjen. Može li čovjeku dodati na četiri rekiata podne još jedan rekat? Pa je to neka dodavanje pogrdno, nekad je pohvalno, nekad je nekru, ovisno o situaciji. Allahu alam. U ovome hadisu su dokaz da čovjek treba pitati učene za nešto što uradi, zašto nije bio siguran. Uradio se postupak, da se uradio prije što se pitao u redu, no međutim nakon toga pitaj kakav je propis. Pa ako ima greška, desno se da popravi što, eventualno, ili da saznaš jesi li znači poznavao dotični propis. I u ovome hadisu isto tako dokaz da čovjek treba nakon toga što pita da kaže. Pazite, on je pitao i nakon toga kaže drugim ljudima, poučava znači druge ljude kakav je propis i kaže znači što je poslanik sa sam rekao. U njemu isto dokaz da se ponekad mogu propisi pojasniti praktično. To ono što smo spominjali. Da je bolje čovjeku ponekad da praktično pojasni. Može čovjek pričati kako treba na ruku otići, kako leđa treba biti ravna, glava treba biti znači ni dignuta, da gleda eh, na, na niže, eh, da ruke budu rašine usane, on samo gleda u tebe. Može on to sve poimiti. Kao nešto došao Omer, Omer ga počeo učiti vjeri, kaže Omer nemoj to, imaš ti kakav stih. Gdje ti to meni, u, kakav, u kakvu ti to meni pjesmu sklopi, pa će to naučiti. Kad me Omer sklopio, kaže Allah te nagradio, zapamtio se. Jer su lako su lahko pamtili stihove. A teže, teže su pamtili možda propise. Kaže, ima to u kakvu pjesmicu da ti to meni skopiš pa će to zapamtiti. Pa je Omer napravio znači te stihove, poeziju tu, iz koje je znači on lahko zapamtio. Tako je ovdje poslanik sa je pokazao njemu praktično šta treba. I nakon toga ne možeš ti pogrešno shvatiti. Ja sam rekao treba to i to i ne možeš pogrešno shvatiti znači šta je time, šta je time cilja Došlo je kod Buharije i kod muslima da je Ammar kada je spomenuo ovu priču da je Omer osudio ovo što je rekao Ammar. Šta je Ammar uradio? Kaže, Amar je pričao šta se je desilo kako se treba temom uzimati, pa Omeru nešto nije bilo jasno, pa mu kaže, kaže, Amare, što pričaš ti? Kaže, zar ne znaš o vladaru pravovjerniji? Da smo ja i ti jednog, jedne prilike bili na putu. I kaže, odžunupili se, kaže, i ja sam se, kaže, valjao ko deva, kaže, po, po zemlji, čini se da spominje, nisam se vraćao na predaju, a ti nisi ništa radio, nisi mislio si, nisi znao propis. A ja sam se prevrtao kao deva. Pa smo došli kod poslanika sa osadem, pa se nasmio i rekao, kaže, tebu se radite ovako i ovako. Kaže, Omer, kaže, o Omare, boj se Što Šta to pričaš? Možete misliti da je Omer zaboravio takav događaj koji se desio da ga je Omer zaboravio. Pa kaže, vladano upravljeni, ako budeš htio, neća pričati, šuti će. Kaže, ne, ne, ne, priča. Ja sam zaboravio, ti priča, ja znam da si iskren. Kao što je bilo kod ravija. Dođe ravija, prenosio sadisa kod drugog i kaže njemu, ti si meni pričao tako i tako, od toga i toga, od toga i toga, da je poslanik sa rekao tako i tako. Kaže, boji se Allah, kaže, ja to nikada nisam rekao. Kaže, što me potvaraš, ja to nikada nisam kazao. Jesi, kaže, Allah, si to pričao. I sad taj ode kod drugog i kaže, pričao je meni taj i taj, da sam ja njemu pričao, da je rekao taj i taj od toga i toga, od toga i toga, da je poslanik s.a.v. rekao tako i tako. Sad on prenosi hadis svoj, ali ga je zaboravio. Od drugog čovjeka, ali neće da kaže ja sam to čuo, jer on je zaboravio. Ali kaže, ovaj čovjek povjedljiv, ja znam da on neće slagati. Pa kaže, on mi je pričao da sam ja njemu rekao. Da je taj taj rekao tako i tako. Pa je tako, znači, ovdje podsjetio Amar Omara na događaj koji se desio. U svakom slučaju u Muslimovom sahiju na, ima 368 broj hadisa ima ova priča. Znači u potpunosti. I na kraju što se tiče tejemuma, nema potrebe da čovjek pri tejemumu prolazi, prolazi znači između prstiju kao što čini to pri Abdes. To je znači, nego se znači samo se potiru, potire se znači unutrašnjim dijelom lijeve ruke, gornja ruka desne i sa desnom gornji dio lijeve ruke. Tako da čovjek potire sve neće smetati, međutim neki učenjaci kažu zašto potiriš unutrašnji dio, ti si kao već potrao. Kad si udario u zemlju, šta si? Već je bilo šta? Potiranje. I kad si potrao po licu, ponovo je bilo šta? Potiranje, tako? Već si potrao unutrašnji dio. Pa je ostao šta? Samo goni dio da se potrao. I nije, svakako mora biti za temu, mora biti za temu, to čak i učenjaka koji kažu da ne treba, ovaj nije za abdest, kažu treba za temu. I tesnija izgovaranja Allahovog imena. Nema jasnog argumenta koji kazuje na obavezu, ali je čovjeku lijepo da izgovori, znači tesnijet, tesnijet. Da kaže bismillah prije te muma, muma, i da ga znači zanijeti. Ovo bi bilo ukratko o hadisu Amara ibn Jasira. Nama je ostao još hadis Džabira ibn Abdillaha Ansarija i nakon toga završavamo poglavlje tejemuma. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammadu. وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Ovdje imamo par pitanja koje su nam došle putem paltalka. Prvo, assalamu alaikum, alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Pitanje, da li čovjek može da se zatvori u svoju sobu kući zadnjih deset dana kao da je u itikjaku Allah sagradio. Ako nije, možete li nam pojasniti kada i gdje je dozvoljeno provesti u itikjaku? Itikjak ne može biti u kući itikjaf po, po konsensusu islamskih učenjaka mora biti u džamiji. U džamiji. I to opet ne u svakoj džami, Nego neki učenja su ograničeni na kojoj se sklanjaju džume i pet vakata namaza. Znači ne vrijede oni mesečidi u kojima se klanja sabah i podne ili sabah i jacija ili se klanja podne i kindija i akšava, ne klanjaju se drugi namazi i tako dalje. Pa ne može čovjek biti u itikjafu u svojoj kući. U kući nema itikjafa nego u džamiji. Čak neka ulema manjinski dio uleme, je odabrao da ne može biti opće nego samo u tri džamije. U džamiju Kucu, u džamiju Mekiju, u džamiju Medinu. Da ne može to biti znači gdje god čovjek, gdje god čovjek ovaj hoće znači da ode u Iako je ispravno da može u svim džamijama koje odgovaraju znači u uslovima koje su opisali sam slučajnjaci, znači gdje ima džuma i tako dalje, ali da znamo i da ima i taj stav. Tako da čovjek mora u džamiju u a ne u svojoj kući. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ako neki musliman koji posti vjerojatno uvrijedi drugog muslimana koji isto tako posti u prisustvu nemuslimana pa se pokaje i rasplače i zatraži halal što je vrijeđao da li mu je post pokvaran? Nije mu post pokvaran. Nije mu post pokvaran, on je uradio jedno zlo da pred nemuslimanom dogovara muslimana, postača, to nije lijepo. To je krajnje pogrdno djelo, ali je u ovome čovjeku veliki hajr. Veliki je zato što je čovjek shvatio da je počinio grije i pokajao se. No međutim, ostaje pitanje da je on uvrijedio brata i da treba tražiti od njega halala. A ako se boji da će traženje halala izazvati nerazumijevanje od brata koga je ogovorio, ili možda još gore, onda neka mu dovi. Neka mu dovi, jer sada je govorio iskup za onoga koga si ogovorio da mu dobiš. Assalamu alaikum, da li je tačno da u islamskom braku, ako žena nije imala opravdan šerijetski razlog da odbije muža. Prisilno spavanje sa svojom ženom se ne smatra silovanjem i za njega ne postoji šerijatska kazna. Ne postoji, čovjek nije tada onaj koji je počinio silovanje u šerijetskom propisu, jer ta žena je njemu halal. On je počinio nasilje, a nije počinio silovanje. Jer ne može kazati da njegova žena, on je sklopio sa njom bračni ugovor, on je dao njoj mehr, bili su svjedoci, tako to je njegova hanuma. To što ona uradila, to je njen prestup. A on je učinio onda još veći prestup od nje, tako da u svakom slučaju čovjek mora imati razumijevanja ovaj, za ženu i neka pogleda malo, možda je on uzrokovao da ona to uradi. Ona je pogriješila, nije smjela, no međutim možda je uzrokovao sobom da tako nešto se desi. U svakom slučaju, čovjeku ponekad jeli je čovjek ponekad iz okvira pokornosti i tako dalje, treba i to shvatiti, razumjeti, sve je to u domenu ljudskih nekakvih ovaj e, ponašanja i osobina. Salamu alaikum, alaikum salam. Čovjek koji želi sebi da zakolje akiku, pošto mu nisu roditelji klali, kada je, bio, kada je bilo vrijeme, da li može on sebi zakolje i u svrhu iftara, samo nagradi. Može čovjek koji nije mu zaklana akika, može sebi zaklati akiku jer se prenosi u hadisu koga je vjerodostojno Albani da je poslanik zaklao sebi akiku nakon poslanstva. Da je zaklao sebi akiku. No međutim nije čovjek obavezan. Ta obaveza je padala na, padala na roditelje. Ako uradi čovjek, hajde i bereket. No međutim, ovaj, no međutim nije obavezan. I da to uradi u Srhe iftara, neće inša Allah smetati, no međutim obaveza je, ili obaveza je, ne obaveza, već praksa je da se na akih kaže da je to akika toga i toga i tako dalje, pa da se kaže da je to za akiku i onda kada kolje znači da spomene da je to za akiku toga i toga, tako je sunnet. Allahu ta'ala. Možemo pitanje iz Ovaj, ako znači čovjek neposredno, znači, hvala kiše, da sam okrila ali opet inače uspio da se okupa od te kiše, šta kako uzeti to, te mokre zemlje. Znači, jer onda te zemlje nema prašnje. smo kazali da prašina znači nije uvjet nije uvjet za ispravnost temuma. Ta prašina ne mora biti. Tako da nestanak prašine, padanjem kiše i tako dalje, tada čovjek da dotakne samo zemlju i e, da obriše ruke koliko može da poslanik sa o prašinu i potom puha u ruke. Tako da čovjek ovaj dotakne samo zemlju nakon toga da abdesi tako kako jeste, ne smetiš. Jer je otežanje veliko da mi obavežemo ljude na prašinu. Čovjek ponekad putuje u planine, u brda nema, nema tu zemlje s prašinom. Putuješ, na primjer, negdje planina, sve kamen, kako ćeš tu, šta ćeš onda raditi? Znači, nema tu olakšice. I kad bi bilo to ograničeno samo na određenu stvar, nema tu stvar prave olakšice. Tako da ono sve što je na površini zemlje, o čemu smo govorili, to je preče. Allahu alam sastajan, kad u toku situaciju, na imaš te temu, možeš uzeti na goloj zemlji temu ili na travu, šta je priča? Preče je na goloj zemlji, preće je na goloj zemlji uzmate temu. Jer zemlja je ono oko čega ne, nema razilaženja. A dok ove druge stvari ima, znači pitanje kamenja, pitanje ruda, o tome postoji sto među islamskim učenjacima. Da li je dozvoljeno nositi svoj tank uza se bez abdesta? Pa ako si izgubio abdest, nemoš da priliku da ako ti, ne, ne, Kur'an ti u džepu ne smeta. Kur'an ti u džepu, samo ti ga nemoj rukom dirati. Ne smije dotica znači golom rukom. Yes. A da ga nosiš ne smeta ništa. To je znači stav hanefijskih pravnika i malikijskih, sve što je na zemlji. Čak su neki otišli malikije da može i drvo koje je vezano sa zemljom. Jer kaže poslanik, kao sam džujem et otahura, učinjena nam je zemlja čistom kao i zemlja i sve što je na površini zemlje. Sve to smatra, sve to, sve to obuhvata zemlja. Ali eto, čovjek da traži zemlju, ako ima mogućnost, ona je treća.